Oye, esto está super oscuro. que No se ve. Oye, ¿qué fue? Deja la pensé que no se ve. Para la que le guste la Como pared. Como tú y yo nos estrugamos la ropa. Como tú y yo nos besamos la boca. Deja la pensé que no se ve. No se ve, no se ve, ya me quedé. Para lo que le guste en la pared, lo duro, pa' lo que le guste en la pared. Dale hasta abajo si te caes, yo te subo, pero pegadito a la pared. Pero pegadito a la pared. Hep, hep, hep, hep, puro, puro, sin huevo alguno. Para lo que le guste en la pared, lo oscuro. Pa' el sudor, busque más por pues, el no me muevo, ni lo perdugo. A lo cabumbo, ustedes quieren ser menudo. Viste, más apretado que un nudo. para lo que le gusta. hacer tu quickie. A los sesentosos, a los hippies, fumando hippie. Yo no soy chipi, ya yo me tengo el tricky. A Wikipedia que no pueden con este trío. Bendecido, Mike, tú sabes que esto es mío. calla mudo, sexo seguro. como me curo? A las malas lo duro. A tu focudo, no te gusta el bellaqueo. Mira, mira, se detuvo. en el No se ve, de se que no se ve. Como tú y yo nos chocamos la ropa, como tú y yo nos besamos la boca, de se que no se ve. Esta lo mío te viene con mi sencillo y dice que sea tu hombre, pero la la la la subo, la subo, la bajo, la la la bajo. la subo, la subo, la bajo, la bajo, la la bajo.